Сура Мухаммад. Мухаммад. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم Он сделал тщетными деяния тех, которые не уверовали и избивали других с пути Аллаха. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, неспосланную Мухаммаду от их Господа. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم это за то, что неверующие последовали за ложью, а верующие последовали за истиной от их Господа. Так Аллах приводит людям их притчи.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 Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так. Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха. Он поведет их прямым путем, исправит их положение. И введет их в рай, с которым он их ознакомил, или который он умастил для них благовониями. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم Гибель тем, которые не уверовали. Он сделает тщетными их деяния. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم Это потому, что они возненавидели неспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников. Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает подобное этому. Это потому, что Аллах является покровителем верующих, а у неверующих нет покровителя. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم Воистину Аллах ведет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, в райские сады, в которых текут реки. Они верующие, пользуются благами и едят подобно скоту. Их обителью будет огонь. وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلا ناصر لهم Сколько же селений, которые превосходили силой твое селение, изгнавшие тебя, мы погубили, у них не было помощников. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Разве тот, кто следует ясному доказательству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний и которые потакали своим желаниям? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم Вот описание рая, обещанного богобоязненным. В нем текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. В нем для них уготованы любые фрукты и прощение от их Господа. Неужели они подобны тем, которые вечно пребывают в огне и которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки? ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم Среди них есть такие, которые слушают тебя. Когда они вышли от тебя, то сказали тем, которым было даровано знание. Что он сказал только что? Это те, сердца которых Аллах запечатал и которые потакают своим желаниям. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم Тем, кто следует прямым путем, он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم Неужели они ожидают чего-либо, кроме часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его приметы. Разве они смогут помянуть назидание, когда он явится к ним? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин.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 Когда же ясная сура, в которой упоминалось сражение, была неспослана, ты увидел, что те, чьи сердца поражены недугом, смотрят на тебя взглядом потерявших сознание перед смертью. Для них предпочтительнее فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم повиноваться и говорить слово доброе. Если же дело решено, то для них лучше быть верными Аллаху. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ Может быть, если вы станете руководить или отвернетесь от веры, или откажетесь повиноваться, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم Воистину, тех, которые обратились вспять после того, как им стал ясен прямой путь, сатана обольстил и обещал им долгую жизнь. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم Это потому, что они сказали тем, которые возненавидели неспосланное Аллахом, мы будем повиноваться вам в некоторых делах. Аллах знает то, что они скрывают. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم Но что же будет, когда ангелы станут умершлять их, ударяя по их лицам и спинам? ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم Это за то, что они последовали за тем, что вызвало гнев Аллаха, и возненавидели то, чем он доволен, и поэтому он сделал тщетными их деяния. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Неужели те, чьи сердца поражены недугом, полагали, что Аллах не выведет наружу их злобу или зависть? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم Если бы мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам. Но ты непременно узнаешь их по оговоркам. Аллах знает о ваших деяниях.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 Нисколько не навредят Аллаху, а Он сделает тщетными их деяния. Я айюхалладина аману, ати'у Аллаха ва ати'у Расула, ва ла тубтилу а'малакум О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и не делайте тщетными ваши деяния. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم Воистину, Аллах не простит тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха, а потом умерли неверующими. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم Не проявляйте слабости и не призывайте к миру, поскольку вы выше остальных. Аллах с вами и не умолит ваших деяний. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم Мирская жизнь всего лишь игра и потеха. Если вы уверуете и будете богобоязнены, Он дарует вам вашу награду и не попросит у вас вашего имущества. Если же Он попросит у вас его и проявит настойчивость, то вы поскупитесь, и Он выведет наружу вашу злобу или зависть. هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ثم لا يكونوا امثالكم Вот вас призывают делать пожертвования на пути Аллаха, и среди вас находятся такие, которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах богат, а вы бедны. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам.